E, da li se može jacija namaz prije vremena klanjati ako radimo treću smjenu i znamo da to ne možemo nikako klanjati u vrijeme jaci, a vraćam se s posla kada je sunce već izašlo? mjesecko doba nakon što sunce zađe, znači nakon sahati 45 minuta do 2 sahata, nekad u takvima ovdje imamo odgađanje u ljetnom periodu, jaci je više nego što je praksa. Tako da mislim da se tu, znači, kod treće smjene, znači, će može klanjati da je period, znači, između akšama i, a ako ne, onda na radnom mjestu duži smo stvoriti se do uslove 50 minuta, da klanjamo fardu na imenju ruku, kako bi na takav način zadovoljili obavljanje namaza u njegovo vrijeme.